لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن محمد رسول الله Thank you. Sevgili dostlar merhaba, ben Ercüment Gürçay. Bu hafta Babil'den sonra programına iki İstanbul şarkısıyla başladım. Kayseri kökenli bir Rum aileden gelen e, Amerikalı yönetmen Elia Kazan'ın 1963 yılında çektiği e, ve Kayserili e, genç Rum Stavros ile Ermeni arkadaşı genç Vartan'ın kurdukları Amerika'ya gitme hayallerini ve Stavros'un tek başına gitmek zorunda kaldığı yolculuğun hikayesini konu alan Amerika Amerika filmi için e, Manos Hacıdakis'in bestelediği ve 1963 eh, yılında yayınlanan Amerika e, Amerika albümünde yer alan iki şarkıyı peş peşe dinledik. E, İstanbul Sokakları ve Ayakkabı Boyacısı Çocuklar. Sizler e, bu programı dinlerken e, Manos Hacıdakis için Yunanistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Santi'de 1925'te doğduğu ve bugün e, bir müze ve kültür merkezine dönüştürülen evinde e, bir hafta sürecek bir etkinlik yapılıyor. E, bu kent e, yani yaklaşık 100 yıl önce Osmanlı egemenliğinden çıktı ama biz bugün Türkçe'de o kente hala İskeçe de, e, demeye devam ediyoruz. Ee, dün e, Santi'de başlayan ve 1 e, Eylül'e kadar sürecek olan etkinlikte e, büyük bestecinin anısına konserler, seminerler düzenlenecek. Ee, bir hafta süreli bu ses seminerini Manos Hacıdakis'in işte yaşarken piyanosu eşliğinde sayısız konser veren yakın arkadaşı ve dünyaca ünlü bariton Spiros Sakas düzenliyor. Ee, seminerde e, Hacı Dakis'in şarkıları işlenecek ve çalışmanın sonunda seminer e, katılımcılarıyla birlikte bir de gösteri düzenlenecek. Ee, bu programa şarkıların çevirileriyle katkıda bulunan sevgili arkadaşım İvi Dermancı da şu an İskeçe'deki bu seminerde yer alıyor ve eğer e, bu programı dinliyorsa ona, e, Bay Spiros Sakkas'a ve katılımcı dostlarımıza buradan bir selam göndermek istiyorum. Ivi ee, Dermancı'yı Muammer Ketencoğlu e, Rebetiko kumpanyasında seslendirdiği Rebetiko şarkılarından anımsayacaksınızdır. E, Manus Hacıdakis 1925 yılında İskeçe'de dünyaya gelmiş ve e, 15 Haziran 1994'te henüz 68 yaşında e, Atina'da hayata veda etmişti. Ee, sevgili arkadaşım e, Muammer Ketencoğlu, Hacı Dakis'in ölümünün ardından Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan Hacı Dakis'in Arayış Dolu Öyküsü başlıklı bir yazıda usta müzisyeni çeşitli yönleriyle e, yazmıştı. E, yazı şöyle başlıyordu. Yaşama sat bir müzisyen olarak değil, genel tavrı olan bir aydın gibi bakardı.'' Büyük sanatçıların zaman geçtikçe bir anlamda öldükten sonra anlaşıldıkları söylenir. Acı ama yitip gitmeye yeğdir kuşkusuz. İşte kendi serüveni içinde kusursuzluğu yakalamak istercesine nota nota işlediği yüzlerce ölümsüz şarkının yaratıcısı Manos Hacıdakis'le dinleyicisinin ilişkisi böylesine buruktur. Onun yapıtına ve yaşam tarzına baktığımızda aksi sanatçı görüntüsü arkasında bu burukluğun gitgide büyüyen gölgesine karşı özgün yaratıcılığını koruma amaçlı diretici bir kişilik buluruz. Büyük ustanın ölümünün üstümde yarattığı etkileri anlatarak yazıyı dramatize etmeye hiç niyetim yok. Ancak onu yitireli iki hafta olduğu halde bu ilk çiziktirme denemesinin bana ait olmasından duyduğum üzüntüyü de belirtmeden geçemeyeceğim diye başlıyor. Ee, yazının tamamına Ketencoğlu'nun web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Ee, programın sınırlı süresi içerisinde Hacı Dakis'in yaşamından ve yapıtlarından uzun uzun bahsetmek istemiyorum. Hmm, uzun zamandır büyük bir beğeniyle dinlediğim bu usta sanatçının hayatını ve bende bıraktığı izleri bugün Yeşil Gazete Babil'den sonra köşesinde yazmaya çalıştım. Ee, bu programı dinleyenlere Hacı Dakis hakkında sadece bir iki kısa hatırlatma yapmak istiyorum. Hacıdakis 1925'te e, Xanti'de doğmuş ve 1994 yılında Atina'da hayata veda etmiş. Savaşın acılarını yaşamış ve şarkılarında bu hüzün her zaman hissediliyor. Yunan çağdaş müziğinin bir diğer önemli ismi e, Mikis Theodorakis siyasetin komünist kanadında yer aldı. Hacıdakis ise savaş sonrası yıkımından sıyrılmaya çalışan Yunanistan için daha ulusalcı kaygılarla farklı bir e, siyasi yol izledi veya yani e, antipopülist bir müzik dili vardı demek daha doğru belki de. Ama bana sorarsanız bir müzik insanı olarak Theodorakis'ten daha çok beni etkilediğini çok rahat söyleyebilirim. Hacıdakis e, klasik müzik eğitimi almış, piyano, akordeon ve violin çalarmış. 1950'lerde film müzikleri besteleyerek başladığı müzikal yolculuğunda Yunan halk müziğinin etkilerini görüyoruz e, bu müziğin dilini alıp çok da farklı bir yere taşımış Hacıdakis. Keza yine müziğinde Rebetiko'nun etkisini de görüyoruz. Ee, Buzuki'nin olanaklarını sonuna kadar zorlamış. Yaşam boyunca film müzikleri, tiyatro müzikleri, oda müzikleri ve kent kökenli halk şarkılarının yer aldığı onlarca albüm yapmış e, işte bilgisayarımda 135 e, albümü yüklü ve ben bugün o albümlerden seçtiğim ve çok severek dinlediğim şarkılarını bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım sizler de severek e, dinlersiniz bu şarkıları. Bugün programda biraz daha az konuşup Hacı Dakis şarkılarına daha çok yer vermek istiyorum. Teknik Masa'da arkadaşım e, Batu Çetinkaya da bana yardımcı oluyor. Ee, programa Hacı Dakis'in ölümünden 6 yıl sonra 2010'da e, yayınlanan 6 CD'den oluşan Ta Megala Tragodia yani işte unutulmayan şarkılar e, albümünden dinleteceğim şarkılarla başlıyorum. Ee, ilk şarkı bir konser kaydı. o yani Sofonyas, Katil Yani. Şarkının sözleri Nikos Gatsos'a ait. Hacıdakis uzun yıllar söz yazarı olarak Gatsos'la çalışmış. Bu programda da sözleri Gatsos'a ait olan şarkılardan çeşitli örnekler dinleteceğim. Ee, şarkının müziği Hacıdakis'e ait. Şarkı ne diyor? Ee, kısaca ondan da bahsetmek istiyorum. Hapisten yeni çıkan Yani eski nişanlısı Frosso'nun evine gider. Frosso Yani'nin elini öper ve odadan çıkar. Kızın acısına kimse katlanamaz. Misafire tatlı ve nane likörü ikram edilir fakat cinayetten hiç söz edilmez. Konuşulacak hiçbir şey kalmamıştır. Yeni de bir kenarda düşüncelere dalıp kaybetmiş olduğu Froso'yu düşünüp rüyaya dalar. Kayıtta şarkıyı Hacıdakis'in birçok şarkısını da seslendiren Manolis Mitsias seslendiriyor. Dinliyoruz. Oy Oyani Sofonias. και ενός μεσολογγίτη Προχτές την Κυριακή μετά τη φυλακή επέρασα από το σπίτι Του βγάλαμε γλυκό, του βγάλαμε και μέντα μα για το φωνικό δεν είπαμε κουβέντα Του βγάλαμε γλυκό, του βγάλαμε και μέντα για το φωνικό δεν είπαμε κουβέντα με δάκρυ θαλάσσι στα μάτια τα μεγάλα του φίλησε βουβά τα χέρια τα κρύβα και βγήκε από τη σάλα δεν μπόρεσε κανείς το πόνο της να αντέξει κι ούτε να συγγενείς πει δεν βρήκε λέξη Δεν μπόρεσε κανείς το πόνο της να αντέξει Κι ούτε ένα συγγενής να πει δεν βρήκε λέξη τα κάθι θυμήθηκε ξανά φεγγάρια μακρινά και το όνειρο που εχάθη. Manos Hacıdakis'in 2010 yılında yayımlanan albümü Tamegala Tragudia albümünden dinleteceğim ikinci şarkının sözleri ve müziği Manos Hacıdakis'e ait. Şarkıda şunu söylüyor e, Hacıdakis. Bayan Donis bahçedeki avluda bir testi dolusu şarapla yaşardı. Biz çocuklar Bay Andonis'i çok severdik. Ah Bay Andonis seninle ateşler yakardık, yıldızları sayardık. Bir gece Bayan Donis uykuya daldı ancak gerçek hayatta yaşayamadığı rüyasından sabah uyanamadı. Ah Bay Andoni seni ne kadar çok severdik. Sözleri ve müziği Manolis Hacı, e, Manos Hacı'dakis'e ait olan şarkıyı Savina Yanatu'dan dinliyoruz. Okir Andonis, Bay Andonis. Okir Andonis πάει καιρός που ζούσε στην αυλή με ένα κανάτι και ένα κρεβάτι και με κρασί πολύ Είχε δυο μάτια γαλάνα και αχτένει στα μαλλιά και ένα λουλούδι πάντα φορούσε στα ρούχα τα παλιά Αχ κύρα Αντώνη πως αγαπάμε και μαζί σου τα άστρα μετράμε τις φωτιές για σένα πηδάμε ώσπου να έρθει η βροχή σου πάντα ξεχνάμε Σαν πουλιά μαζί τριγυρνάμε Σαν παιδιά με σένα γελάμε Σαν κάνεις προσευχή Ο κύρα Αντώνης βιάζεται να πάει να κοιμηθεί Γιατί το βράδυ στα όνειρά του θέλει να θυμηθεί και λυπημένο τον βρίσκει χαραυγή Αχ κύριε Αντώνη πως αγαπάμε και μαζί σου τα άστρα μετράμε Τις φωτιές για σένα πηδάμε που να η βροχή Και το θυμό σου πάντα ξεχνάμε σαν πουλιά μαζί τριγυρνάμε σαν παιδιά με σένα γελάμε χρόνοι να κοιμηθεί κι όταν ξυπνάμε τον καρτέρα με στην πόρτα να βρεθεί Μα ο κυραντώνης δεν θα βγει ποτέ του στην αυλή αφού για πάντα με στον όνειρό του θέλει σε πια να ζει. Manos Hacıdakis'in 2010 yılında yayınlanan albümü Tamegala Tragodia albümünden dinleteceğim üçüncü şarkının sözleri Ettisia Papayanopoulo'ya ait. E, Papayanopoulo'nun ilginç de bir hikayesi var. E, dün Muammer Ketencoğlu anlattı. E, bestelerini yapar ve meyhane meyhane dolaşıp satmaya çalışırmış. Hatta Rebetiko müziğinin önemli isimlerinden Vasilis Çiçen isim bazı şarkılarının sözlerinde aslında ona ait olduğu rivayet edilirmiş. E, Şarkı şöyle diyor. Ee, kartal gibi kanatlarım vardı, yükseklerde uçardım. Taptığım bir el, yükseklerde uçmayayım diye kanatlarımı kesti, kopardı. Artık kanatsız bir kartalım, sevgisiz ve neşesiz. Bu taptığım elleri ben yine de ömür boyu seveceğim. Kırık kanatlı bir kartal olsam bile. Ime Aithos Soris Fthera, Kanatsız Bir Kartalım şarkıyı e, Visi Mosolyo seslendiriyor. Dinliyoruz. στη ζωή θα τα αγαπώ Babil'den sonra programında Manos Hacıdakis'ten şarkılar dinletmeye devam ediyorum. Manos Hacıdakis'in ölümünden sonra 2010'da yayınlanan 6 CD'lik albümü Tamegala Tragodi albümünden dinleteceğim 4. E, şarkının sözleri ve müziği Hacıdakis'e ait. E, şarkıda şöyle diyor Hacıdakis. Bu sandalın içinde yapayalnızım. Arkadaşım bembeyaz bir martı sahile işaret koyuyorum.'' sana nasıl söylesem çok uzakta bir yıldızsın. Gece vakti seni bekliyorum. Ee, şarkıyı Türkiye'de de bir dönem bilinen ve sevilen bir isim seslendirecek. E, Aliki Buyuklaki. Ee, yaşı yetenler Buyuklaki, Filiz Akın ve Orhan Günşira ile birlikte rol e, aldığı filmlerden de anımsayacaklardır. Mesafti Tivarka bu sandalın içinde Aliki Buyuklaki'den dinliyoruz. πουλί ρίχνω στο γυαλό και πως να σου το πω είσαι ένα αστέρι μακρινό τη νύχτα σε φιλώ ama Mnosacı'dakisin Tamegala Tragudi albümünden dinleyeceğimiz bir şarkıyla devam ediyoruz. Şarkının gözle, sözleri yine Nikos Gatsos'a ait. E, Gatsos şarkıda gözlerimin içine bak ve yakınıma gel aziz kalbim. Bu gece ölülerin kapımı çaldığını duydum. Makinalı tüfeklerin kendisini hatırlamadan önce güneşi bir taze fidan gibi içine çeken o genci nasıl unutabilirim diyor. Müziğini e, Manos Hacıdakis'in yaptığı şarkıyı yine Manolis Mitsias'tan dinliyoruz. Kitame Stamatya, gözlerimin içine bak. Κοίτα στα μάτια και έλα πιο κοντά Άγια μου καρδιά να χτυπά Πέτρες θα κυλάν, πέτρες θα κυλάν οι πεθαμένοι Πώς να το ξεχάσω Babil'den sonra programında bugün e, Manos Hacıdakis şarkıları dinletiyorum. Şimdi sırada bir e, film müziği var. Hacı Dakit'in 1962 yılında yayınlanan Odos Oniron albümünde yer alan bu besteyi, Jüldasi'nin 1962 yılında İstanbul'da çektiği, Maximilian Schell, Peter Ustino ve Melina Mercury'nin rol aldığı Top Kapı filmi için bestelemiş. Bestenin dipnotunda Doğu'nun yıldızı beyaz bir ışık saçarak ortaya çıkıyorsun yazıyor. E, dinliyoruz. Astrotis Anatolis, Doğu'nun yıldızı. Müzik Şimdi sırada yine sözleri ve müziği e, büyük usta Siroslu Marcos Van Vakaris'e ait olan bir şarkı daha dinletmek istiyorum. E, şarkıda Marcos Van Vakaris e, şunu anlatıyor. Dünyanın bütün rebetleri beni sever. Hepsi benim için kurban olur. Beni tanımayanlar şimdi tanıyacak. Ben keyfime bakarım. İsteyen dalga geçsin.'' Ben fakir doğdum ama bütün dünyayı gezdim. Kalbimin derinliklerinde acılar çektim. Gurbette yaşayan zavallıların kalplerinde büyük dertler var diyor. Şarkıyı e, Vula Savidi seslendiriyor. E, dinliyoruz. Oli Rebetes Tudunya. Dünyanın bütün rebetleri. güdür Babil'den sonra programı sözleri ve müziği yine e, Rebetiko müziğinin bir başka önemli isimlerinden birisi olan Vasilis Çiçenis'e ait bir şarkının Manos Hacıdakis tarafından düzenlenmiş bir yorumuyla devam ediyor. Bu şarkıda bir aşk şarkısı. Şarkının sözleri de kısaca şöyle. Yola çıktım, yağmurda ıslanarak geliyorum. Evinin basamaklarında ıslık çalıyorum. İzin ver, içeri gireyim. Bir döşek hazırla yatayım.'' Gitmeme izin verme. Kimse bizi görmeyecek. Eskisi gibi anahtarı pencereden sarkıtıver. Sana söz veriyorum. Seni ömür boyu terk etmeyeceğim. Şarkıyı Manos Hacı'dakisin düzenlemesiyle dinliyoruz. Pirati Strata Kahome. Yola çıktım, geliyorum. Müzik sözleri ve müziği Vasilis Çiçeğin'e ait bir başka şarkının e, Manos Hacı'daki yorumuyla e, devam edecek. Şarkıda Vasilis Çiçenis e, şunları söylüyor. Selanik'te bebeğim çiftliğin bahçesine gezmeye gidelim. Tatlı Mari Mariulam sana bağlama çalayım. Oradan Karaburnaki'ye, Kalamaki'ye, Bahçepınar'a gidelim.'' Çiçanis sana mükemmel bağlama çalarsa muhakkak aklın başından gidecektir diyor. Dinliyoruz. Peripatos Gezinti. Müzik Babil'den sonra programında bugün Yunanistan'dan e, Manos Hacıdakis'ten şarkılar dinletiyorum. Sırada Manos Hacıdakis'in Atanasya albümünde yer alan sözleri yine Nikos Katsos'a ve müziği Hacıdakis'e ait bir şarkı var. Şarkıda Nikos Katsos e, şunları söylüyor. E, Sabah vakti fırtına koptu şu lanetli yerde. Başkaları hayatı ellerine aldı. Başkaları da ihanete uğradı. Bülbül artık limon ağacının dallarında ötmüyor. Bazıları doğru, doğru yolda, bazıları da uçurumun kıyısında diyor. Melancholiko Envaterio, Melankolik Marş. Şarkıyı Manolis Mitsias ve Dimitri Galani birlikte seslendiriyorlar. Dinliyoruz. Έσπασε μπόρα κι ήτανε πρωί στη γη την κολλασμένη Άλλοι στα χέρια πήραν τη ζωή κι άλλοι είναι προδομένοι Τι μας έμεινε Νικήτα γύρνα πίσω σου και κοίτα χιλιάδες χρόνια πάνω στον τροχό Ποιος θυμάται πες μου το φτωχό Τι μας έμεινε ελευθέρη Που του Θεού το χέρι Να κάψει το φωνιά και το ληστή Και καινούριος κόσμος να χτιστεί σε πια τα να λαλή στις λεμονιάς τα φύλλα Άλλοι τη στράτα πήραν την καλή κι άλλοι την κατρακύλα Τι μας έμεινε νικήτα γύρνα πίσω σου και κοίτα χιλιάδες χρόνια πάνω στο τροχό Ποιος θυμάται πες μου το φτωχό Τι μας έμεινε ελευθερή Που του Θεού το χέρι Να κάψει το φωνιά και το ληστή Και καινούριος κόσμος να χτιστεί Babil'den sonra sözleri ve müziği Dimitris Gogos'a ait bir şarkıyla devam ediyorum. Ee, Gogos, Bayaderas lakabı, e, lakabıyla da anılan bir isim ve bu şarkıyı Yeni Türkü grubunu Külhani Şarkılar albümünde Kapris adıyla yorumlamışlardı. Bu albümün kapağında da e, Bayaderas lakabı ile yer almış. Şarkının Türkçe sözlerini e, şair Refik Durbaş yazmıştı. Şarkının orijinal sözleri ise şöyle. Akşam vakti bir arkadaşımla Hacı Kiryaki Oda'ya gitmek için yola koyuldum. Orada soğuk, retsina ve güzel kızlar var. Nazları ve kaprisleriyle insanı baştan çıkarırlar. Bir tane de esmer var. Eskiden beni öpücüklere boğardı. Şimdi ise <laughs> umumda bile değilim. Her akşam erketedeyim. Önümden geçmesini bekliyorum. Onu kaçırmazsam dünya yıkılsın. Şarkı adını Pire'nin bir semtinden alıyor. Dinliyoruz. Hacı Kiryakyo. Müzik Thank you. Yunanistan'da İskeçe'de veya güncel adıyla Santi'de Yunan müziğinin büyük ustası Manos Hacıdakis'in 1925 yılında doğduğu ve bugün bir müze ve kültür merkezi olan evinde 1 Eylül'e kadar sürecek bir dizi etkinlik dün başladı. Bir hafta sürecek olan ses seminerini Manos Hacıdakis'in piyanosu eşliğinde sayısız konserler veren yakın arkadaşı ve dünyaca ünlü bariton Spiros Sakas düzenliyor. Seminerde Manos Hacıdakis'in şarkıları işlenecek ve çalışmanın sonunda seminer katılımcılarıyla birlikte bir de gösteri düzenlenecek. Bu programa şarkıların çevirileriyle katkıda bulunan sevgili arkadaşım İvi Dermancı da şu an İskece'deki bu seminerde yer alıyor. Bugün e, programımda Manos Hacı'daki şarkıları çalarak İvi'ye, Bay Spiros Sakkas'a ve katılımcı dostlarımıza buradan bir selam göndermek istedim. Bu programın hazırlanmasında bilgi paylaşımları ve Yunanca kelimelerin telaffuzlarındaki desteği için sevgili arkadaşım Muammer Ketencoğlu'na da çok teşekkür ediyorum. Bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Ee, programa sözleri yine Nikos Katsos'a, müziği Manos Hacı'daki ait bir şarkıyla kapatmak istiyorum. Sanatçının Epistrofi albümünde yer alan bu şarkıda e, kulaklarınıza hiç yabancı gelmeyecek. E, Füsun Önal bu şarkıyı senden başka adıyla Türkçe yorumlamıştı. Nikos Katsuz'un sözleri ise şöyle. Kuşlara su vermek için bahçemde bir kuyu açtım. Sen de gelesin bir içim su gibi, yapraktaki çiğ gibi. Rüzgarla geliverdim bir akşam. Sana kalispera dedim, sen de bana elveda dedin. Konuş benimle, seni nasıl unutabilirim? Öp beni, seni hiç öpemedim, seni ancak rüyalarımda öpebiliyorum. Şarkıyı Grigoris Pichikotis seslendiriyor, Milisemu. Konuş benimle. Haftaya cumartesi 16'da Babil'den sonra programında yeniden görüşebilmek dileğiyle ben Ercüment Gürçay ve teknik masada arkadaşım Batu Çetinkaya ile hepinize sağlıklı, mutlu, barış içerisinde geçireceğiniz bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın. στον κήπο μου πηγάδι να ποτίζω τα πουλιά να έρχεσαι κι εσύ πρωί και βράδυ σαν μικρή δροσοσταλιά Ήρθες μια βράδια με τον αγέρα αναστέναξη η καρδιά Σου πάμε λαχταρά καλησπέρα και μου είπε σε χεγιά. Μίλησε μου, μίλησε μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου Μίλησε μου, μίλησε μου, πως να σε ξεχάσω θέ μου Μίλησε μου, μίλησε μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου Μίλησε μου, μίλησε μου, μόνο στον ήρωα μου σε φιλώ στην πόρτα σου χορτάρι να κι ο και δρόσια κι ήρθα πριν αλλάξει το φεγγάρι να σου φέρω ζεστάσια σε βγάλα του ήλιου τα νηφόρη στα σοκάκια τα πλάτια Μα ήρθε παγωνιά και ξέρω άναψες φωτιά Μίλησέ μου, μίλησέ μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου